assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz yusuf alayhissalom yusuf alayhissalom dadisi bilan akalari orasida sharqdan ko'tarilgan tong quyoshi yer jahonni tekshi yoritishga boshlaganda yusuf alayhissalom shirin tush ilikidan cho'chib uyg'ondida usti boshlarini kiyib ruhliq va tetik holda dadisi Yaqub alayhissalomning oldiga keldi. U dadisiga ko'rgan tushlarini bayon qildi. "Ey ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" dedi. Sura Yusuf 4-oyat. Bu gapni anglagan dadisining chiroyidan nur yig'ib ko'zlarida xushallik alomati aks etdi. U o'g'liga mundoq dedi: "Bolam, Tushingni ko'rganlaring rost bo'lib chiqadi. U mening seni go'zal istiqbol va baxt saodatlik turmushga ega qilishidagi orzu istaklarimni ifodalaydi. Tushingni ko'rganlaring bir xush xabardan darak beradi. Ko'rgan tushing sana shuni uqtirib beradiki, Alloh sana ilm va mehr shafqat ato qiladi ekan. U xuddi buvang Ibrohim Xalilulloh va Ishoq Nabiyullohga bergan va'dasini amalda ko'rsatgandek, sana bergan va'dasini mu amalda ko'rsatdi ekan. lekin ko'rgan tushingni оны boshqa ақылырыңға етмәген. Саңа аянки, mening саңа va енің бұны яманға көңіл бөлгелікім ва амрақ болғалықым, оны башқа ақылырыңды сілә ішкіңлағы қарта бір қыл әсет келтіріп чықады. Бүгін ұла яны сіләнің кәйніңладың қайват қып берейді. Әгер сен көген түшілеріңді ұлағы етіп қойсаң, ұла текім әсет қылышыды. Сені яман көріт. Әтті саңа елемекір tapan to'zaq qurib xuddi la'nati shaytonga o'xshash sanga ziyonkashlik qilib qo'yadi yusuf alayhissalom chechen yigit edi uning inisi bunyamin o'n sakkiz oylik bo'lganda ularning onasi rohila vafot غم ketdi ular mehribon onasining ایده؟ اولا muhtoj edi a ular o'z onasidan ayrilib qolg'achqa dadisi ularga intayin ko'ynatdi uning ustiga yusuf alayhissalom hiliqi tushni ko'rdi Bunun bilan dadisi onunga odatdan tashqari amra bo'lib ketdi. Gerçi dadisi buni so'zlab yurmasimi, ko'rinishda hamma balalarga o'xshash muomala qilgandek tursimi, lekin Yusuf alayhissalom bilan Bunyaminning dadisining nazarda tutgan o'rni monument dabli chiqib turadi. Hasadxo'rlik, o'shmanlik o'ti Yusuf alayhissalomning akalarining yuragini o'rtidi. Ular bir yegi jam bo'lib, Yusuf alayhissalomga qandoq taqobil turish ustida maslahatlashdi. Ulardan ba'zilari shundoq deyishdi. Ajaba sizlar dadimizning Yusuf bilan Bunyamin ikkisiga hammamizdan bek omroq ekanligini sezmidinglarmi? Nima uchun dadimizning nazarida biz yo'q? Uning nazarida bizni tuvaltayotgan narsa nima? Biz Yusuf bilan Bunyamindan kichikmikanmiz? Kuchimiz, olgan savoqlarimiz ularga yetmamdikan? Biz dadimizning obdan o'tishi uchun әтідің кәшкіші xizmat қылып dodimiz nima uchun Yusuf bilan Bunyaminni yaxshi ko'rib, bizni yaxshi ko'rmaydi? Bu ularning bizdan qadrlik bo'lganligidanmi yoki ularning onasi bizning onamizga qaraganda dodimizga bakrak yoqqanligidanmi? Biz Yusuf bilan Bunyaminning bizdan qadrli yerini ko'ranmidik? Mubada onalarimizning ba'zisi dodimizga yaqin, ba'zisi yiroq deyilsa, bu chaqda bizda nima gunoh va? Roshanki, bu adolatlik emas, bu xato. yana bir şundak dedi. Dadam Yaqub aleyhisselamın Yusuf bilen Bunyamin işkisigi boğan amraklığı bizden netcesi artıq. Eğer dadımızdan nimi için bazimizgi yıqın, bazimizgi yiraq digenini soraydıgan bolsaq, bunundan yaxshi natija köymesligimiz mumkin chunki amraqlıq kishilarning kalbide o'ziga xas o'rin tutadi uni boshqalar çekleyenmeydi. Küçeytip mi alanmaydı. Azaytip mi kitenmeydi. Omroqliq aqldan ustun bir xil muhabbat bo'lib, u kishining aqlini egilayalaydi. Yusuf oramizda bir kun bo'ladi ekan, u va uning inisi dadimizning qalbini shuncha egilib oladi. Biz kun bo'yi ko'nglimizni bearam qilayotgan kasaldan xalos bo'lish uchun yo uni o'ltirib yetishimiz, yo bo'lmasa uni yiroq qumliqqa opirib tashlab, yovvoyi hayvonlarga yem qilib yetishimiz kerak. Shunda qilsaqla biz dadimiz bilan bo'lgan yiroqlikni yaqinlashtirib dodimizning muhabbatini qo'lga keltira olamiz uningdan keyin allohga tavba istig'for etib oq ko'ngil odam bo'lib olamiz yahuda ularning ichidagi eng fikrli va eng aqlli edi u shundoq dedi biz yoqub alayhissalomning o'g'illari ishoq alayhissalomning davrlari bizda aql bor e'tiqodmi bor ammo odam o'ltirishga aql va e'tiqod yo'l qo'ymaydi yusuf begunoh u gunoh qilmadi agar uni ko'zdan yo'qotmoqchi bo'lsanglar Иерусалимді bir quduq ба, uning еніден yo'lovchilar o'tib turadi. Uni shu құдық tashlab etіңlar. quduq yenidan o'tgan yo'lovchilar uni qutuldirib ilib kessili bo'ldi. Мұшында қысақ, uni ham ko'zimizdan yo'qotish maqsadimizga yetalaymiz, ham odam o'ltirdi degan nomga muqammaymiz. Hammanglar bu fikrga qo'shildi, hamda bu ishni atrofli o'rinlashtirdi. Әдісі сәрділа Yusuf alayhissalomning akalari dadasining oldiga kirishdi ular ko'ngliga yomon niyatni pukib soxtipazlik bilan dadasiga shundoq deyishdi dada siz nemishqa yusuf biz bilan birga bo'lsa xotirjam bo'lolmaysiz u bizning bir tuqqan inimiz qon qarindishimiz hammamiz sizning o'g'illaringiz biz sizning g'amxo'rligingiz va xayrixoliqingizga erishmoqchimiz siz ati uning biz bilan birga sahroga chiqishiga qo'shilmamsiz u yerda osmon so'psuzuk әммия алтынды құяш нұрғы чөмілген. Ояды жимжит кәнтлі, барақсан дәлдірақла ба. Біз мал баққаш, alamning manzirasini sayli qilib yusufni qong'idek o'ynatsak texmi xushal xuram qaytqinni ko'rasiz uning biz bilan birga berishiga qo'shilsangiz biz cho'qim uningdan obdan xabar olamiz uni osraymiz yoqub alayhissalom kutilmagan ahvoldan ehtiyot qilish uchun o'g'illarga yusuf mening qishimda bo'lmasa g'amxo'rlig'imga erishmasa xotirjam bo'lolmayman azoblanaman man sizlardan uni elib ketib diqqat qilmay bo'riga yegizib qo'yib meni umrvoyat nadomatga qoldiramikin deb ansiravotiman dedi yusuf alayhissalomning akillari biz hammamiz shundoq kuchlik qobil turib uni bo'riga yegizib yutimizmi mubod rostilla shundoq baxtsizlik bo'lib qolsa olloh bilan qasam biz vafosiz sadoqatsizlardan bo'lib ketaylik dedi Diqqat qilib asraydiganlar bo'lsanglar, uni billi ilib beringlar. Alloh taolo sizlarni o'z panoyida saqlag'ay dedi Yaqub alayhissalom. Tong yorug'andan keyin Yusuf alayhissalom ular bilan birga yo'lga chiqdi. Ular Yusuf alayhissalomni ilib Udul hilqi quduq tarafga mengishdi. Quduqning yeniga bag'anda ular birdilla yerginishlik abdi bashirsini oshkorlab, rahimsizlik bilan Yusuf alayhissalomning kiyimlarini tarqishlab soldirib, uni quduqqa tashlab etdi. yusuf alayhissalom ko'zidan bir tomchi yosh oqqizmidi ham ularga yelinmidi balki taqdirga bo'ysundi ular quruq xiyol ilkiga g'arq bo'lib o'zlaricha dardimiz chiqdi ochchig'imiz besiqdi dadimiz buningdan keyin bizni cho'qim yaxshi ko'rdi kunlarning o'tishi bilan dadimizning ko'nglimi asta asta oromga tushib qoladi deb o'ylashdi ammo taqdir ularning o'ylig'indek bo'lmadi ular hili mikr ishiltalisimi lekin alloh taolo hammaga qodir edi kashda ular qonga melangan ko'nglakni ko'tirib dadisining oldiga keldida oldin putishib qo'ygan yolg'on so'zlar bilan dadisiga yig'lab mundoq deyishdi doda siz ansiragan ish yuz berdi biz yusufni kiyim kechaklarimizning qishida qoldirib yugurib o'ynab yiroqqa ketib qolibdiq shu orada bir bo'ri kelib yusufni yeb ketibdi biz buni ko'rib noit الله کالا deb cho'qon silib o'ngrab yig'lab ketdik mana yusufning qoni yo'q ko'ngliki siz ishonmasligingiz mumkin lekin biz rostini dedik yoqub alayhissalom o'zining o'tkir ko'zi bilan ularning yolg'on so'zlayotganligini sezib oldi qilgan eskiliklarni bilib oldi u allohning yusufga biror ulug' ishni qildirishini iroda etganligini va yusufning bu ishni cho'qim bir boshqa ilib chiqa oladiganligini biladi shuni ularga Сілі мал дүния көйді. Әсәт құрлық қылып яман іш қылдыңла. Лекен мен таки хілі мекіріңла паш болып, сілі жазағы тартылғанғы қадар сәуір тақат қылып тұрмен. Сілінің етуатқалырыңланың ялған икәлігі Аллахқа мәлім, деді. Yusuf alayhissalom quduqda yusuf alayhissalom qorong'u quduqqa tashlab etilgandan keyin un tin chiqolmay quduq ichida turdi fazilatli bu oliyjanob yigit balayı ofatning siniqini beshidan kechirmoqda edi alloh taolo o'zining sodiq muxlislarini eg'ir vazifalarni ustiga ololaydigan qobiliyatga ega qilish uchun hamon xilma xil baloyi ofat azob kulpat orqali ularni sinab turdi bu dunyoda yusuf alayhissalom chekkan azob kulpatdanmi echinarliq azob kulpat yo'q agar bu baloyi ofat beshidan issiq sovuq o'tgan va yosh qurami yetilgan bir kishining beshiga kelgan bo'lsa edi ahvol buningdan yaxshiroq bo'lgan bo'ladi chunki u bundoq ahvolda nima qilish lozimligini biladi ammo yusuf alayhissalom bo'lsa beshidan hech qandaq ish o'tmagan bir bola edi agar yusuf alayhissalom bir sabablik yoki jinoyat o'tkazgan bo'lsa edi o'zining quduqqa tashlanganligiga unchola azoblanmagan bo'ladi chunki u bu uningga tegishli jazo bo'lgan bo'ladi vaholanki Onunda hech qandaq savallik yo'q edi. Jinoyat tugul, hatto kishini gumonlantirgudek ishmi yo'q edi. Uning pok g'ubarsiz ekanligi hammaga ayon edi. Mobodo u g'ayri odamlar tarafidan quduqqa tashlangan bo'lsa, buncha vala biyaram bo'lmagan bo'ladi. Uning buncha azoblanib ketishi va qayg'u hasratni qilishi dal o'zining qarindoshlari tarafidan quduqqa tashlanganligidan edi. Yusuf alayhissalom quduq ichida to'rt tarafga talmirib qaraydi u suv ichida edi uning sulg'un yuzi suv ustida ko'rinib turadi usti qop qorong'i bo'lib hech nimani farq atkila bo'lmaydi shu topda u nimani o'ylayotgandi balki u har kuni atdigini va oqshimi dadisining uning bilan so'zlashgan chog'larini xushxu'y chiroyini ko'z oldiga keltirayotgandi dadisining o'ziga bo'lgan omroqligi va mehribonligini eslayotgandi yoki dadisining hozirgi parishon qiyofatini o'ylayotgandi ehtimol yusuf alayhissalom bu tor va qorong'u quduq ichida qo'rqqan va zerikkan bo'lsa kun nurini ko'rishga oy yulduz ko'k osmon va go'zal bahorni ko'rishga taqozo bo'layotgandi uning qo'rsiqimi oshqandi u qo'rsiqini nim bilan to'yg'iza Bu yerda hayotini saqlab qolalig'idek yemaklik topa olarmi? Ey baxtsizlik, chidig'isiz sho'rpeshonalik. Bu baxtsizlik o'tib ketgandan keyin Alloh taolo uning rahim shafqat qilib, uning parishon bo'lib ketgan ro'yi holatini o'z aromiga tushirdi. Ondan uningga "Ey Yusuf, yana biroz savr qilgan. Men senga nijotlik yo'li ko'rsatib, seni bu qiyin holatdan qutuldirib, dil xastlikdan xalos qilaman." qerindoshlaringning sirini fosh qilishingga madad beraman deb ishorat berdi shu zamot yusuf alayhissalomning g'am qayg'ulari birdinla ko'tarilib ketdi u ruhlanib allohning o'rinlashtirishini kutib turdi yiroqdan bilinar bilinmas shovqin so'ran olinib qoldi u quliqini ding tutib diqqat bilan tinchidi biroq nimaning ovozi ekanligini farq etolmay quliqim yana bir necha ortiq bo'z cho'kashki deb ketdi Ovoz bara-bara yaqinlashdi va aniq olandi U kishilarning oyoq shapisini va yana itning hovshigan ovozini pahma qiloldi-ya. Bu karvonlar bo'lsa kerak. Endi umid tug'ildi. Qutuladigan bo'ldim. Bu qiyin sharoitdan qutulish vaqtim keldi. Karvonlar quduq yeniga kelib to'xtadi. Karvon boshlig'i: "Ha, qani, quduqdan suv tortdinglar Ussizlikni qondirayli ulag'larni sug'uraylar." uzun yo'l yurib toza hordiq dedi yusuf alayhissalom buni anglab go'yo bir necha kun suv ichmay chanqab ketgan odam birdila sherin buloq suyiga erishgandek noat xushib ketdi bir er kishi quduqdan suv ilish uchun suvg'ini quduqqa tashildi suvg'i suv yuziga tusha tushmayla yusuf alayhissalom uni tutib oldi suvg'i tuvanga qarab eg'irlashib ketganda suv tortquvchi kishi sal ajablandi u suvg'ini quduqdan tortib olganda husn jamoli kelishgan bir yigitni ko'rdida hayron qolganidan xushxabar bu yerdan bir o'g'il bola chiqdi deb voqirvatdi ko'pchilik yugurib kelishib hayroni has bo'lishdi oxir ular yusuf alayhissalomni misrga ilib berib setib etish qaroriga keldi agar bu odamlarda oz to'la vijdon yoki odamgarchilik bo'lsa edi ular yusuf alayhissalomning ahvolini surishti qilib uni uyiga opirib qo'ygan bo'ladi lekin bu nafsoniyatchi ablahlarda qilchi rahm shafqat yo'q edi odam o'zi uchun qayg'urmasa yer yutar degan mana shuda karvonla o'z safarini davomlashtirib misrga yetib borgandan keyin ondan to'xtadi yusuf alayhissalom bu olijanob erkin zot hurmatli payg'ambar bozorga ilib berilib arzon bahoda setib etildi Chunki karvalla chandurib qo'yib sirning pash bo'lib qilishidan ansiraydi. Ular Yusufni sanoqliq bir qancha tangaga azam badi setyapti. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. Sura Yusuf 20-oyat. Yusuf alayhisalomni Misrning ko'zi o'tkir vaziri Misr azizi setib oldi. U Yusuf alayhisalomning qo'lidan ish keladigan istiqbolli yigit ekanligi ko'z yetgan edi. Vazir xotiniga mundoq dedi: Onun bilimi ve latapetlik mijöz xulqidan qaraganda, o hergiz oddiy oilaning bolasi emas. Sen onunga yaxshi muomala qilgin, boshqa chakarlarga muomala qilgandek azor bermagin. Qullarga muomala qilgandek urib tillamagin. O cho'ng bo'lgandan keyin uning menga foyda yetkazishini umid qilaman yoki uni asranda o'g'il qilib olmoqchiman. Shunda qilib Yusuf alayhissalom bu vazirning oilasida o'zining yangi hayotini boshladi. U ishni puxta qiladi. muomalada samimiy edi shunga bu oiladagilarning hammasi uni o'zi tuqqanidek yaxshi ko'rib qolishdi yusuf alayhissalom va zulayha yusuf alayhissalom quduqdan chiqib misr azizining oilasida texi uzun o'tmay turibla yana yangi bir baxtsizlikka duch keldi bu baxtsizlik uning irodasini chiniqtirib qolmay uning qalbini allohga teximi yiqinlashtirdi yusuf alayhissalomning bundoq peshkal taqdirga duch kelishiga butunlay uning yoshligi va kishini mahliya qiladigan husn jamoli sabab bo'ldi yusuf alayhissalom vazirning oilasida turmush o'tkazishga boshladi uning ajoyib aql idriki samimiy sadoqati va esil pok xisilti vazirni texmi ishondirdi mahliya qildi vazir uningga xuddi o'zining urug' tuqqini yoki o'z bolasiga o'xshash muomala qildi vaqtning o'tishi bilan yusuf alayhissalom kelishgan bir yigit bo'lib yetishdi zulayxoda uningga nisbatan hirismanlik paydo bo'lib yurish turishlari zulayxoning shundoq deqitini qo'zg'adiki mayli u o'ri tursin yoki o'ltirsin uxlasin yoki uyg'onsin tomoq yesin yoki choy ichsin bularning hammasini zulayxa inchiklik bilan ko'zlabdi Zulayxa onunğa qarğan sira bu yigitning shuncha chiroyliq va zehni kuchining shuncha to'liq ekanligini his qiladi. Shuning bilan Zulayxada ishqi muhabbat paydo bo'lib, ishqi o'ti uning qalbini o'rtashga boshladi. Zulayxa uyida yolg'iz o'ltirganlarda uni o'ylaydi. Seg'inatdi. Uxlagan chaqlarida uni doim tushaydi. U ichida qanday qilsam uningga erishaman deb o'ylaydi. Lekin turibla, men Misr azizining xotini, erim Misrda yuqori martabaga ega. Men eng yaxshisi bundaq shahvoni nafsimdan kechib, o'zimni tutib olay deb niyatidan yanatdi. Biroq Yusuf alayhissalomni ko'rgan aman yana uningga butunlay mahliya bo'lib ketadi. ishqi muhabbat zulayxoning qalbida cho'nqir yildiz tatgan edi u kuyik o'tining dardida o'zini bosolmaydigan darajaga yetdi u o'zining obro'yi va salohiyatiga nuqson yetkazmaslik yo'li bilan maqsadiga yetish uchun yusuf alayhissalomga to'zoq qurish va uni o'ziga ram qilish orqali uning ishqini qo'zg'amoqchi bo'ldi lekin yusuf alayhissalom adab bilan o'zini zulayxodin neri tutadi uning kishini maftun qiladigan chiroyli taq turqini ko'rsimi ko'rmaslikka soladi yusuf alayhissalom pok oli olijanob oildan kelib chiqqachqa adab axloqqa muxolif keladigan bundoq ishni qilishni ravo ko'rmaydi yana kelib vazir uni asrab xuddi o'z o'g'ildek ko'radi bundoq ahvolda u qandoqmi vazirning shoni shavkatiga ziyon yetkazadigan vazirning xotini bilan xufiyani bundoq past ishni qilsin yusuf alayhissalomning zulayxoning talabini rad qilganligi xuddi kuyiyotgan o'tga yog' chashgandek zulayxoning ishqi muhabbatini texmi avji oldiryapti Zulayxoning imo ishoratlari kor qilmadi. Zulayxa o'z maqsadiga yetish uchun qalbidagi sirni yurakli qalda Yusuf alayhissalomga ochiq bayon qilish qaroriga keldi. Chunki uning zodil savr taqit qolmagan edi. Bu ishni vujudga chiqarish uchun u yuzini sepabla oshiq beqaror qiyofatida o'ttirga chiqmoqchi bo'ldi. U bir qator tayyorliklarni qilib, Yusuf alayhissalomni o'z yotig'iga chaqirib kirdi. Yusuf alayhissalom azaldan xo'jayini chaqirgan hamon keladi shunga zulayxoning chaqirganligini anglagan hamon uning yotig'iga kirdi zulayxa yusuf alayhissalomni ko'rib darrov deraza pardalarni tushirib ishkini mahkam taqadi ondin yusuf alayhissalomga bo'l chaqqon kel dedi bu yusuf alayhissalomning yoshligi toza urg'ib turgan chog' bo'lsimi lekin u kichigidan tortib yaxshi tarbiya ko'rgachga butun vujudi bilan Allohni o'ylaydi. Onun ko'nglida ayollarga chaqchaq qiladigan yomon niyat yo'q edi. Shunga u ko'nglining kayniga kirmadi, u mundoq dedi. Alloh haqqi, men sizning talabangizni qanoatlantirmayman, xo'jayinimga osiylik qilmayman. U menga ayt yaxshi muomala qildi. Men vafoga jafo bilan javob qaytarmayman. Siz ishni mahkam taqagan, deriz pardalarini tushirayotgan bo'lsangizmi, lekin alloh taolo sadoqatsiz ayollarning boshqalardan yoshirin qilgan aytganlarini biladi man allohga muxolib keladigan ishni qilmayman allohning g'azbini keltirmayman bad axloq odam yaxshi oqibat ko'rmaydi zulayha huquqliq ham obro'yliq uning ustiga chiroyliq edi u aslida qo'l ostimdagi bir chakarni ozdirmoqim bakli oson deb o'ylag'achqa yusuf alayhissalomning rad qilishiga uchraydiganligini xiyoliga keltirmagan edi bu ordi ichida deginni qiladigan bir eslzod uchun aytganda chidab turg'ilib bo'lmaydigan haqorat zulayha darg'azabga kelib yusuf alayhissalomdan o'chanmoqchi bo'ldi yusuf alayhissalomni haqqoniy g'azibi bilan uningga dalma dal taqobil turmoqchi bo'ldi dal shu chog'da ollohdan uningga yo qisqishganingdan ko'ra o'zingni qochirg'ining a'lo dushmaningni kuchaytganingdan ko'ra yarışıp ötkenin ala degen bişaret nazil boldu da, o derhal Allah'ın körsetken yolu menip, şiki karab kaçtı. Lekin Zulayha arkasından koğlap onun könlükki isilip aldı. Könlük yırtıldı. Yusuf aleyhisselam işik tüyügüge berişiğe, taşqırıdın Mısır azizi kirib bilib, bu sətçilikini öz gözü bilən köydü. Bu əhval həqiqətən kişini gumanlandıradı. Zulayha məkkərlik qaldı. yusuf alayhissalom bo'lsa rost gap qildi zulayha yusuf sharmihoya qilmay nomahram qo'lini manga sunib meni bulg'ashqa va manga chekilishga urindi sening ahlingni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi sura yusuf yigirma beshinchi oyat yusuf alayhissalom zulayxaning qarab turib kazzoblik qilganligini ko'rib vazirga bo'lingan ahvolni aniq aytishga majbur bo'lib mundoq dedi zulayxa manga chiqilib meni bulg'amoqchi bo'ldi ko'nglikimni yirtibyotdi bu ishga ko'nglikimning o'zi guvohdir dal shu paytda zulayhaning bir navra akisi kirib keldi u aql farosatlik nazar doirasi keng kishi edi u ikki tarafning gap so'zlarini anglab bo'lib mundoq dedi yusufning ko'ngligi oldidan yirtilgan bo'lsa uning zulayxaning so'zi rost Yusufning so'zi yolg'on. Yusufning ko'ngliki orqasidan yirtilgan bo'lsa, Zulayxaning so'zi yolg'on, Yusufning so'zi rost edi. Sura Yusuf 26-27-oyat. Vazir bu gapning yo'lliq ekanligini his qilib, shunda qarab edi. Yusuf alayhissalomning ko'nglikining orqa tarafidan yirtilganligini ko'rdi va shundaqli Yusuf alayhissalomning gunohsiz ekanligini bildi. Vazir zulayxoga Senin digerlerin ayarlarının daim işiltip ügengen hilesi. Derhal tevbe istikbar et. Bu senin günahın iken, dedi. Ondan yani Yusuf aleyhisselam'a ağzını çın tut, işinin aşkarlanıp ketişedin sakılınış için bu işini ikinci iğzınga amma, dedi. Orada işçi ve sırtıda ayarlarının kulgulusu bağansırı küçe eğilip durdu. Zuleyha özünün yaş çakırığı aşık bulup kaptımış, uning o'sin jamoli zulaykoni mabtun qilibdimish zulayha uni ozdirmoqchi bo'ptikan dakkisini yebdi u chidab turolmay tavakkul qilib yusufni uyiga chaqirib kirib uni o'ziga qiziqtirish uchun har xil chora amal qilib yurgan bo'lsimi yusuf uning vasvisiga berilmay uni rad qilibdi mushu ish tufayli zulayha as hoshini yo'qotibdimish bu ishni haqqa uqtirmay desimi көз yeshi bilan g'amkin chiroyi ұқтырып bo'pti ayollar bu сәтчілікні гепке gap qaytib shaqiltish orqali баған сірі кәң tarqitib ajoyib сырлықлаштырып oxirida bu ish іш Зулайханың құлыққыға zulayxo yusufni bu ayollarga bir ko'rsatib ularning yuzini tushiray degan niyatga keldi bir kuni zulayxo shahardagi esilzoda xonimlarning hammasini mehmonga chaqirdi Zulayxa ularga yumshoq ko'rib selib oldiga meva qo'ydi hamda har biriga meva kesib yeyish uchun birdan qalam turash berdi. Orqadan Yusuf alayhissalomga: "Ey Yusuf, sen ularning oldiga kirib bir oylanib chiqqin" dedi. Yusuf alayhissalom izo tortib qizirib ketdi. Ayollar Yusuf alayhissalomni bir ko'ribla uning tamkin, qosh ko'zi kelishgan, latofatlik, qaddi qomatlik tetik qamlashgan bir yigit ekanligini bildi uning tashqi qiyofatidan olijanobligi bilinib turadi ayollar uni ko'rib bong tong bo'lib butdek ketib qelishdi qo'llaridagi qalamtirash bilan qo'llarini kesib olgandilar ondan o'shig'i kelishdi ular bu odamzod emas faqat bir esil farishtadir deyishdi so'ri yusuf o'ttiz birinchi oyat zulayha chavakchilib mundoq dedi Mana bu Yusuf bo'ladi. Men uning dastidan sizlardan til olgan, sizlar meni g'aybitimni qilgan edinglar. Mana endi o'zinglar qanday bo'lib qoldinglar? Sizlar uningga beixtiyor qarab dam ketib qoldinglar-ku. Meni nimish qitilgan edinglar? u ko'pdan buyon mening uyimda turdi. Ko'z oldimda cho'ng bo'ldi. Uning yurish turishlari, o'ltirish qopishlari, uxlash, g'izalanish va choy ichishlarini ko'rib yurdim. Күндүзлермо, кечелермо men bilan билла turdi men uni Хусин жамалымга маптун qilmoqchi bo'ldim biroq u meni rad qildi manga карапмы qo'ymadi uning вujudida butunlay farishtalarga xos ruh va Allohga taqvodorlikdan boshqa narsa yo'q. Uningga o'xshash mushundaq farishta qulni uning ixtiyoriga berilgan mandak bir ayolni xo'jayin deb e'tiqil olamdi Sizlarga yoshirmay shuni aytib qo'yayki, men uni ozdirgan o'zimga maftun qilmoqchi bo'lgan bo'lsammi lekin u meni rad qildi man yana shunimi sizlarga aytib qo'yay man uning rad qilishiga chidab turolmayman o'zimni tutib olishga amalsizman u mening qalbimni asir qilib olib yuragimni laxt laxt qilyapti u meni oshiq beqaror qilg'ashqa kechalari uxlayolmayman bu ish butun shaharga pur ketdi kishilarning g'ulg'ulisi ko'chalarni qopladi man qattiq iza ahonatga qoldim mobodo yusuf mening royimga bormaydi ekan men uni zindonga tashlayman u umrini zulmatli zindonda o'tkazsin bu ikki yo'lni yusufning o'zi tanlasin ayollar yusuf alayhissalomning kishini mahliya qiladigan husn jamolni ko'rdi zulayxoning ishq o'tida kuyib betaqat bo'lib ketgan ro'yi holatinimi ko'rdi uning tahdid tusini og'in qo'rqinchli gaplarini gaplarnimi angladi shunga ular zulayxoning huquqi kuch qudratini nazarda tutib yusuf alayhissalomga bism ishlatmoqchi bo'ldida uning oldiga keldi va ulardan biri shundoq dedi ey olijanob yigit rad qilib nima qilasan bu ishdan nimishqa o'zingni qochirsan zulayha o'zinimi yuraginimi sanga berayotgan tursa sen bunidan ta'sirlanmamsan dona ko'zingni ichib kishini mabtun qiladigan bu soyib jamolga qarab qo'yolmamsan sen yigit emasmi Sen peytini qoldun bəməy, ayallarının vücududun erişməkçi boğallarının həmmisik erişib, bu dünyanın rahitidin bəhrman buluşun gerek. Yeni bir ayal dedi. Zulayxanın ne kadar güzelliğini demeyli turaylı, sen onun hukuki, kiş kudretini mi bilmemsen, navadi sen onun talabini qabul qilib, onun rayiga baradigan bo'lsang, ordidagi hamma davlatdan bahramon bo'lasan. Seni Zulayxoning husni jamoli pul meliga qiziqmaydi ekan degandimi sen uning seni zindonga tashlab cheksiz azob oqibatga duchor qilishidan qo'rqmamsan eng yaxshisi sen uningga itoat qil unchola kajlik qilma itoat qilsang chiroyli ayolga va oltin kumushga ega bo'lasan zindon azobidan muqutulib qolasan ayollar bu gaplar yusuf alayhissalomni ta'sirlantirdi uningda havas umid qo'zg'aydi deb o'ylashgan edi lekin yusuf alayhissalom biyaram bo'lib xato ish qilib qo'yishdan ansirab allohdan madad tiladi allohga e'tiqod qilg'uvchilar mushkullikka uchirganda baxtsizlikka duch kelganda yoki nima qilishini bilolmaganda allohdan yo'l ko'rsatishni talab qiladi yusuf alayhissalom ayollarning hili mikrlariga taqobil turib baxtsizlikdan qutulish uchun allohga murojaat qilib mundoq dedi ey rabbim Маңа ола өндеген нәрседен көрі зиндан сөйімліктір. Әгер оланың хейлісіні мәнден дәпе қылмысаң, олағы майыл боп надалладым боп қалымен деді. Сөрі Юсуф 33-ci ayet. Züleyha ümmit yoxluğunu bilib, səvr taqatdan qaldı da, erinin hüququdun paylanıb, Yusuf aleyhisselamını cəzalamaqçı boldu. Vəzir Züleyxanın ixtiyardakı qo'zidek həmmida Züleyxaga itoat qiladi. Zulayxa Misr əziziga shundoq dedi. Yusuf mening ayibimni oshkorlab, sha'nimga dog' ko'zdi. Sen shon sharpimni asliga keltirish, ichimdagi g'azibimni chiqarish uchun Yusufni zindonga tashlashing kerak. Vazir Zulayxaning deganlariga itoat qilib, Yusuf alayhissalomni zindonga tashladi. Pak gunohsiz Yusuf alayhissalom Allohga e'tiqod qilg'uvchi barliq kishilarga o'xshash ajoyib sabr toqat shijoat bilan bu yangi baxtsizlikni kutib oldi yusuf alayhissalomning tuhmat bilan zindonga tashlanishi yusuf alayhissalom qotilmi qaroqchimi emas edi lekin u zindonga tashlandi uningga uvol qilindi u qonunning odil hukmlariga erishammadi u zindonda yotgan bo'lsimi ko'ngli to'q edi chunki u tortgan bu azob kulpat uning zindonda yetishiga sabab bo'lgan suiqasd oldida qanchalik ish edi deysiz u zindonga tashlanib suiqasddan qutulib qolmadimi chunki bu qitimqi suiqasdning maqsadi uning e'tiqodini ojizlashtirish fazilatiga ziyo yetkazish va uning pok vujudini bulg'ash edi zindonda u erkinlikdan mahrum qolgan bo'lsimi lekin bu uning kimligiga daxli yetkazolmaydi zindonda ba'zi yomon odamlar va jinoyatchilar bilan uchrashib qolishi mumkin bu ularga nasihat qilish ularni to'g'ri yo'lga yetaklashning yaxshi fursat emasmi ularni yomon yo'ldan qaytirg'ay gunohi kabir ilkidan qutuldirg'ay darvaqa u zindonda yana o'ziga o'xshash uvol qilingan miskin bechoralarni uchirtishi mumkin bu ularga tasalli berishdagi yaxshi fursat bu kishilar bilan jafodimi Alavettimu billa o'tishning o'zi bir lazzat. Alloh taolo uningga payg'ambarlik o'rinini berib vazifa topshirdi. Buningdan bu sharaflik ish bo'lamdi. U mushularni o'ylg'inida o'zining zindonda yotganligi, azob chekkanligi va putqo'liga zanjir kishan silinganligining hammasini ig'izga og'ichiligi yo'q kichik ish deb qaraydi. Ba'zida Yusuf alayhisalom zindondagi kasallarni yo'qlaydi. tini ojizlarga umid beradi ba'zida miskin bechora mahbuslarga tushancha va tasalli beradi har kuni attigini ularga ilm ma'rifat o'gitadi axloq to'g'risida so'zlaydi mahbuslar uni yaxshi ko'radida uningdan suyunadi ham ishinadi Padişahının iki yaş xizmətkarımız zindanıqı taşlanğan idi. Bulanın biri padişahının saqisi, yana biri padişahının naviyi idi. Bu ikkaylan Yusuf alayhissalom bilan bir komirda turadi. Bir kuni Soqi bilan Navoiy tushib ko'rdi. Tushida ko'rganlari ularning ko'nglini ansizlik soldi. Ular uyg'ongandan keyin Yusuf alayhissalomning qishig'i kelib tushishiga ta'bir berishni talab qildi. Padişahının Soqisi dedi. "Men tushimda o'zimni bir uzumlik bog'da görübdü mən. Qolumda padişahının qədəxi Men Mən onunla musallas qo'yib mən. Padişahning navi dedi. Tushimda pishirilgan har xil non va yemekliklar qachilangan bir sevatni ko'tirib yurgidakman. Ushtim tut bir muncha uchar qushlar sevatdagi yemekliklarni cho'qib elib, yiroqqa uchib ketibdidek. Sizlar bilimli kishi mushu ko'rgan tushlarimizga ta'bir berib baqsili qandoq? Padişahning bu ikki yosh xizmatkari Yusuf alayhisalomni tepishdan ilgirlar alloh taolo yusuf alayhissalomga muqaddas vazifani ya'ni dodisining e'tiqodini birlikka keltirish yo'lida shug'ullangan ishlarni topshirgan edi yusuf alayhissalom ezilgan kambag'allar orasida cho'ng bo'ldi g'urbatchilik shu kambag'allarning qalbini poklashtirdi ular allohga e'tiqod qilishni sharaflik deb qaraydi bu kishilar yusuf alayhissalomning so'zlaganlarini oson tushunadi uning boshlagan yo'liga mangadi Yusuf alayhissalom o'z burchini ado qilishga boshlagan allohga birdek e'tiqod qilishni o'nlik xitob qilayotgan chog'da podshohning ikki xizmatkori yusuf alayhissalomning oldiga keldi yusuf alayhissalom yaxshi fursat yetib keldi deb qarab o'nlik xitob qildi ey xaloyiq alloh taolo sizlarga e'tiqod qilayotgan butun afzaldir alloh taolo manga sizlarga allohni bildirish ham sizlarni allohning huzuriga ep berish haqida bishorat berdi Sizlar чоқыныватқан kun кала ва башқа қылмы-қыл илахларны өзіңлар ва аты буаңлар мәбуд қылып алған. Аллах Таала оларға ешқандай құқық берген емес. Сілерді оларға итқат қылышқа әрзігідек бір дәлел испатмы жоқ. Итқаларымның пак, тәрғиб қылып атқанларымның хақиқат екенлігін түшендіріш үшін bu ikki yoshning ko'rgan tushiga beradigan ta'birimga quloq solinglar bularning biri zindondan chiqib padishahqa may sharab qo'yadigan soqiylig'ini davomlashtirdi yana biri darg'a esilib o'ltirilib beshi qishlog'i yam bo'ladi man oldin bilmoqchi man pal ichishqa yoki boshqa choraga tayanmayman buni manga egam uqtirdi man allohga ishonmaydiganlardan bezor bo'ldim chunki ular himmat shafqatga tashakkur etishni bilmaydi yusuf alayhissalom allohga cheksiz ishinatdi oldin ko'rganlarini cho'qim amalga oshirdi deb qaraydi shunga podshohning soqisiga mundoq dedi san zindondan chiqib o'rdaga qaytib asli xizmatingni qilishga boshlagandan keyin podshohga zindonda uval qilingan nurg'un kishilarning azoblanayotganligini yetkazib qo'ygan yusuf alayhissalomning oldin bilganlari amalga oshdi xizmatkorning biri zindondan chiqdi yana biri darg'a esilib o'ltirildi podshohning soqisi o'rdaga qaytgandan keyin aldırış işler bilen ben top getdi. Məl onu şeytan onunla Yusuf aleyhisselamın tapılğanlarını unutuldurdu. Şunun bilen Yusuf aleyhisselam zindanda yeni bir neçə yılını ötküzdü. Davamı var.